Սախի հանրային ռադիոյի եթերում Արագաստի դասարտական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մեկ շաբաթ առաջ Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացավ Ամերիկահայ երգչուհի Քալին Բեսուսի համերգը։ Արագաստը օգտագործելով առիթը հանդիպեց զրված երգչուհուն եւ նրա ամուսին պրոդյուսեր Ալեքս Բեսուսին։ Բարեկամներ, վարքյաններ անց առաջարկում ենք մեր զրույցը Ամերիկահայ հյուրերի հետ։ Thank you. myself Quack, quack, quack, quack Chores patiner fase lo viegan Shall we quack, quack, quack, quack. Yes, that's my never said My partner's quack, quack. Բարում եւ արվում են ամենազելով։ Ամենից հետո ներդրույթը բարձր ամենից առաջ ես մտածիկ եմ։ Աղալու գացի շատ եղել։ Ալեքսն առաջինը դարձել է մեր ողջությամբ։ Բարև ձեզ։ Բարև, ինչպե՞ս եք։ Բարև, շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Մենք շատ լավ ենք, շատ ուրախ ենք, որ Արցախում գտնվենք եւ այս արիթ ունեցանք, որ Թալինի համար կներկայացնենք Արցախի փոքրիկներուն համար։ Նորից բարի գալուստ Արցախ, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք։ Մենք Արցախի հանրային ձայնն ասփյուրը տասնյակ տարիներ օգտագործում է ձեր երգերը մանկական հաղորդումների ժամանակ եւ նաեւ առանձին համերգներով, այսինքն սերունդներ են դաստիարակվում ձեր երգերով, չեք գտնում որ դուք ուշացել եք։ Ուշ կայացավ ձեր հանդիպ հանդիպում Արցախի փոքրիկների հետ։ Այդ հա- շատ ճիշտ է, մենք դարիներ առաջ ուզում էինք Հայաստան եւ Արցախ այցելել, բայց արիտը չէր ներկայացած։ Շատ ուրախ ենք, որ հայ օգնության միությունը մեր հետ կապվեցավ եւ այս անգամ առաջարկեց, որ Հայաստան մեր շրջաբուդուդի մաս կազմե նաեւ Արցախը եւ իրենք են որ այս արիտը ստեղծեցին, որ մենք այստեղ կանք եւ հանդիպում ունենանք Արցախի փոքրիկներու հետ։ Մենք Լոս Անջելես են եկած ենք։ Ես ծապսարնեմ, եւ ու ցերկով ծապսարնեմ, եւ տուն ծապսարնես կխաղանք միասին, աչ ցերկս վերհանեմ, երբ աչ ցերկս վերհանեմ, աչ ցերկս վերհանես կխաղանք միասին։ Կալինը դեմում մենակ չէր, նա հետ իր ընկերներն էին ովքեր նախապես մինչև Կալինի բեմերն արդեն ծանոթացել էին Դավիթին համերգին անհամբեր Ալիևին եւ Միասինը իրենց նախաձեռնություններով բեմսրավիրեցին սիրելի դերասանուհին։ Բարև փոքրիկներ, ես Թալինն եմ։ Ես Նապիկն եմ։ Ես Պիսոն եմ, այսօր մեր ծառացուն է։ Մենք հոս ենք, որ միասին երգենք ու բարենք եւ լավ ժամանակ անցնենք։ Ուրեմն բոլորս ոտքի կանգնենք եւ շարժենք մեր մատները։ Շարժենք մեր ցևերը եւ եկեք խաղանք միասին։ տաս մենք, եկեք մենք խաղանք, շրջանակ տաս մենք, միասին բարենք, գլոր գլոր թարնալով եկեք մենք բարենք, հարցր, հարցր ծակենք, Փալին ձեզ շատ սիրեցին մեր երեխաները։ Ես էլ շատ-շատ սիրեցի իրենց եւ գկարձեմ, որ շատ լավ ժամանակ անցուցինք միասին, երկեցինք, վարեցինք, շատ խանդավառ էինք բոլորս։ Իսկապես ես էլ շատ հուզված եմ, ես շատ ուրախ Սպասում եք նման հանդիպան մեր փոքրիկների կողմից։ Այսքան չէ, բայց բոլոր փոքրիկները դեսկը թեմի վրա են հիանալի էր։ Բոլորը դեսա, ոդքի, գերքեն, գբարեն երկերը շատ լավ գիտեին եւ ճանոթ էին հայտնի է, <laughs> ինչպես ասիկ մտիկ կնեն երկարադեն է եւ շատ-շատ ուրախ եմ, եւ հուսված իսկապես։ Իսկ պատկերացնում եք մի պահ հանկարծ երեխաները ձեզ հետ չերքեին, այսինքն չիմանային ձեր երկերը ինչ վիճակ պետք է ստեղծվեր։ Այս մեկը դժվար հարցում է գալցեմ։ Գիտեք, ընդհանրապես այդ լավակույն համերգները, որ կներկայացնենք, այդ համերգներն են, որ երեխաները արդեն գիտեն երկերը եւ կարող են մասնակցել։ Բայց մեզի համար շատ մեծ ուրախություն է, որ այս կորձը, որ գդարած ենք այս արդարությունն ու երկերը, որ պատրաստած ենք, նաեւ հասնում է Արցախ, ինչպես նաեւ շատ ուրիշ երկիրներ։ Ո՞ւ մեկ արվեստագետի համար ադիգա շատ մեծ ուրախություն է, որ իր կորձը կնահատվում է եւ շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք այս փորձառությամբ եւ հույսով եմ, որ աս վերջինը չլինի եւ նորից արիտ ունենանք Արցախ այցելելու եւ շարունակելու այսպիսի համերգներ Արցախում։ Փալին Փաստորեն ձեզ օգնեցին մեր երեխաները իրենց ակտիվությամբ։ Փաստորեն համերգը կայացավ նաև մեր երեխաների օգնությամբ։ Ինչ էիք զգում բեմում հենց այդ ընթացքում։ <laughs> Չեմ քեր ինչպես բացադրեմ, ատքան ուրախ եմ եւ ինչպես ասի քիչ առաջ մի ամփեմի վրա այն տեսարանը փոքրիկներուն մասնակցիլը, բարելը եւ երկերը գիտնալը, բոլոր բարերը, ճիշտ ասած ես քիչ մզարմացա, որ բոլոր բարերը գիտեն։ Չէի սпасել որ ասքան ցանոթ պիտի լան երկերով եւ շատ շատ ուրախացա։ Եվ հուզված օրենք երկե էի թեմի վրա։ Դուք փաստորեն ոչ միայն այս պահին, ինչև այդ էլ տասնյակ տարիներ առաջ մեր երեխաների հետ էիք եւ նրանց հետ կատարում էիք կրթական, մշակութային, դաստիարակչական, ազգասիրական, հայրենասիրական, մանկական, այս բոլոր ոլորտներում փաստորեն դուք նախապես աշխատել եք։ Դժվար չի հերվից, հերովկյանոսից այն կողմ կարողանալ ազդել հայ երեխայի հայ մանուկի վրա։ Գերնամ ես փորձել բարասխանել այդ մեկը, փախտավոր ենք, որ երբ վիդեոներ արդարացրենք, այս վիդեոները առանց մեր ոյ մեկ չանկին արդեն դարածվում են։ Եթե փոքրիկները սիրում են, ծնողներ նվիրում են այդ նույն դիվիդիներ ուրիշների եւ դարածվում են բոլոր աշխարհում։ Մասնավորապես ոևէ կովաստ կամ չանկ չենք թափած, որ տարինի կորցը դարածվի, բայց շատ բախտավոր ենք, շատ բախտավոր ենք, որ առանց չանկի սկսանք այս կորցը եւ հաջողվեցավ եւ ընդունեցին երեխաները այս բոլոր երկերը եւ մասնագիտ դարձան այս շարժումի նսեմ։ Այս երկերը նաև այդ վիդեոներ, ինչպես դուք եք ասում, ձայնասկավառակները, խտասկավառակները սպասված նվեր են բոլոր երեխաների համար։ Դրանք դուք եք արտադրում, թե կարելի է տարածել նաև կոպ կոպի անելով, կոպի փաստ անելով։ Մեծամասնությամբ կոպի անելով դարածվում է։ Գենթակրեմ, որ մենք միայն Ամերիկայում, մասնավորապես Ամերիկայում արդատրում եւ դարածում ենք այդ DVD-ները, բայց շատ մի երկիրներում էջ Ամերիկայից դուրս կոպիներ են, որ դարածվում են, բայց ադիգա մեզի չխանգարել, ուրախ ենք, որ դարածվում է, որտեղ ինչպես էսի մենք այս կոդը արդատրում ենք եւ անում ենք հայ երեխաների համար եւ ուզում ենք, որ գարելի եղածին չափ մեծ թիվով հայ փոքրիկները ծանոթանան այս երկերուն եւ օգտվին այս կոդ գործեմ։ Այո։ Եվ նպատակը այն է, որ բոլոր փոքրիկներուն հասնենք։ Լա Իստանբուլ, լա Հայաստան, լա Հյուսիսային Ամերիկա, ուր որը լա, բոլորին հասնենք, որ սորվին ուրախանան։ Եվ երկեն հայրեն։ Եվ երկեն հայրեն։ Հայրեն երկենք բոլոր աշխարհում, որ ապրի հավես եւ լա անհուն։ Միշտ հայրեն Bye. Կան արձագանքներ ձեր նշած երկրներից, այսինքն որ ստանում են ձեր երկերը եւ քարոզում են ձեր երկերը։ Արդեն գրնամ սև հավանաբար 40-50 քաղաք այցելած ենք աշխարհի 4 կողմը համերգներով, հարավային Ամերիկայում, Եվրոպայում, Միջինարևելքում, Ավստրալիայում, Ամերիկայի շատ մտարբեր քաղաքներում եւ այս համերգներով ալ ավելի գարոություն ունենք դարաձելու այս երկերը։ Եվ շատ գազམ-ագերբություններ մեզի հետ կորցակցում են, որ համերգներ գազམ-ագերբեն ունենք, օրինակ Լիբանանի մեջ Մեսրոբյան դպրոցը դարիներով շատ մեծ դեր խաղացած է մեզ օգնելով հոմը այստեղ Կանադայի մեջ, նույնիսկ Օստրալիայի մեջ շատ մեծ էր հոմը մեզ հետ կորցակցում է որ համերգներ գազմագերբենք։ Հիմա Երևանում շատ նդարբեր կորցընկերներ ունենք, որոնք օգնում են մեզի։ Անանք որ փախտավոր ենք, որ նաև հայ գազմագերբությունները գահավատան այս կորցին, որանում ենք երեխաներուն համար եւ իրենք ալ մեզի հետ աճակցում են եւ օգնում են, որ հասնենք շատ շատ նդարբեր երկիներու մեջ։ Այո Bye. Իսկ ինչպես է կընտրում երկհացանքը, ինչպես է կընտրում երկերը, որոնք այդքան սիրված են։ Գարք մի երկեր ուրեմն, կիծված երկեր, որ գսենք, անգլերենով գսենք traditional երկեր, որ մենք մանուկ էինք, երկեինք, այդ երկերը ուզեցինք տնել, կան երկեր, որ անգլերեն է թարգմանած ենք հայերենի, ինչպես ինք փոքրիկ փաթիկները կամ գլուխ ուսում մադիկները, եւ կան երկեր օրիգինալ երկեր, որ Ալեքսը պատրաստած է հեղինակային։ Հեղինակային երկեր, շատ հեղինակային երկեր ունենք, կոչակցում ենք ուրիշ հեղինակների հետ խոսքերուն համար կամ երաժշտության համար, եթե լայվ երկեր գտնենք երեխաներու համար, բայց նպատակը, մեր նպատակը անի որ երկեր պատրաստենք, որ խաղի նման են, որ երեխաները գարենան մասնակցին, որ մեկ անգամ լսել է, երբ որ խաղ դառնա այդ երգը, ուզում են մեկ անգամ, երկու անգամ, նույնիսկ 100 անգամ նույն երգը լսել եւ ծեվով խաղալ այդ երգի հետ։ Եվ շատ բաներ գսորվին խաղի եւ երգի ծեվով։ Ձեր երգերը աստորեն ներառում են նաեւ բարեր իրենց մեջ մեջ, այսինքն ձեր երկերի հետ բոլոր մանուկները նաև ապարում են, այսինքն արվեստի միանգամից երկու ճյուղ եք փորձում դասյարակել, սերմանել մանուկների մեջ եւ երկը եւ պարը, ու նաև պետք է նկատել, որ բեմում ձեզ հետ ձեր կողքին փոքրիկների ամենասիրած կենթանիներն էին, նրանց համար բարության խորհրդանիշներն ապաստա, ֆիզիկ, այսինքն նաև չարություն չկար, չարություն խորհրդանշող, այսինքն այս գայլը, վագրը, արջը դրանք նրանք բացակայում էին։ Այո, ավելի բարի ընկերներ են, ուրախ եւ ընկերներեն որ փոքրիկները գուզեն մոդենալ այգան 1-2 տարեկաններ որ քիչ կվախնան <laughs> բայց մի բան հրաբերացնեմ որ ցալինը իր մասնակցությունը early childhood education է համալսարանում հատ ուսանած է որ մանկավարժությունն է եւ ամեն այս երկերում մեջ թվական ծևով գուզենք մոդենալ բոլոր նյութերին եւ ուրախ ուրախ մտնողորդ ստեղծել որ երեխաները ուրախ կան թե սովորեն թե բարեն թե երկեն թե խաղան եւ թե ուրախանան միաժամանակ Ալեքսեև Թալին ինչ է կարծում, իսկ որտեղից է երեխաների մոտ այն միտում, որ նրանք անպայման պետք է գազանների մասին ֆիլմեր դիտեն, չար կերպարներ խորհրդանշող քիչ առաջ ասացինք գայլ, ես մեկ այն մյուս։ Ինչն է պատճառը, որ մեր երեխաների մեծ մասը նաև այդ սարսափ ֆիլմերին է հետևում։ Այդ մեկը քիչ մտժվար հարցում է, չեմ գիտեր ես կգնամ բացանել այդ մեկին։ Չգիտեմ ինչ ասեմ։ Ճիշտ է, դժվար հարցում է, բայց մենք կուզենք փոքրիկներուն կյանքը, աշխարհը ավելի ուրախ, ուրախություն։ Նաև քարոզչություն է պատճառը։ Լավ չի քարոզվում բարությունը, որ օրավոր պակասում է։ Գիտեք, ամեն տեսակ բաներ կան, ծրագրեր կան, ամեն տեսակ վատենալ կա, լավնալ կա եւ փոքրիկներ կան, որ մեկ բանով գետակերկրվին կամ մյուս բանով, բայց ընդհանուր առմամբ փոքրիկները լավ կընթունին բարին եւ ուրախ մտնոլորգը եւ մեր գետրոնացումը այդ է մեր գետրոնացումը մյուսը չէ եւ ուրախ ենք որ ինչ որ արդարացում ենք ընդունում են փոքրիկները եւ շփվում են մեր դիվիդիների հետ եւ մեր երկերի հետ եւ քիչ թե դե շատ աստում է իրենց նկարակին վրա հույսով եմ լավ ծևով իսկ ձեր երկերը ովքեր են լսում լոս անջելեսում միայն հայ ունկնդիրներ հայ երեխաներ թե կան նաեւ օտարազգի երեխաներ ընդհանրապես հայ երեխաներն են որ մտիկ գնենք շատ են նրանք շատ սելով գգարտեն Ամ այո, շատ են, մեծ թիվով, Մանավանդ Glendale, Pasadena, Burbank, ուր որ շատ ավելի հայեր կփնագին։ Ընդհանրապես հայերեն մի քանի երկեր անգլերեն ծրած ենք եւ թարգմանած ենք։ Ակերք ինչ գտեսնենք, շատ գտեսնենք հայեր, որ օդար ամուսնություններում մեջ են։ Օրինակ մեր համերգներում գտեսնենք չինացի, սևամորթ, մեքսիկացի կամ բոլոր ասկերը։ Այսինքն ես հայ փոքրիկներ, որ անոնքալ սովորում են աս երկերը եւ շատ մոդար մամաներ, բաբաներ, որ իսկապես կքնահատեն մեր գործը եւ արիավ մեզի շատ ուրախություն կբաճարե, որև գրեսնենք, որ իրենք ալ փորձում են հայերեն սովորել այս երկերով եւ հայերեն սովորեցնել իրենց փոքրիկներուն։ Երանի դևեր ունենայի ազատ թրջունի նման Թրջեի երկիմը որուն արել շողա իմ սրդին մեջ Երտայի ես Հայաստան դեսնեի ես Արարատները Սասունցի թավիթի արցանա Երտայի ես Հայաստան խմեի Երևանի ջուրը աղայի սևանալիչի ապը Հոսեի լեզունի մայրենի երտայի Հայաստան Ալեքս և Հալին Բեսոսներն առանց հատուկ ծրագրեր մշակելու մի շատ կարևոր առաքելություն են իրականացնում։ Տարածելով հայ երկը ազգային գաղափարախոսության բաղադրիչ են ապահովում։ Հային հայ է պահում նաև հայ երկը։ Իհարկե շատ դժվար է հային հայ բահել։ Մեր նպատակը այս փոքրուտներուն լավ սկացնել իրենց հայ ինքնությամբ։ Արիտագոր լավ ժամանակ անցնեն հայրենով եւ հայրենը եւ հայ լինելը ծրագամ մի բան լինի իրենց համար, իրենց մանկության մեջ։ Եվ հույսով ենք որ այդ մի լույսը գմնա իրենց հետ, ինչեւ մեծանան եւ երբ որ մեծանան, արիտ կունենան լավ բաներ ունելու հայրենիքի համար, հայ ժողովրդի համար եւ հայացքի համար։ երներ ուրախոր է մեզ համար եկեք եկենք ու բարենք սիրով եկեք բարենք ծիծաղով միասին բարենք ուրախ երգենք ծապսարնենք աչ ցավ ցավ կոդենք միասին բարենք ձեր կերը շ Ճիշտ ասած, ավելի վերջորեն սկսանք սպառին 2003 թվականին, երբ երբ մեր առաջին դիվիդին արտադրեցինք։ 2003-ին առաջ շատ քիչերը ծանոթ էին Թալինին, բայց այդ դիվիդին էր առաջին վիդեոն էր, որ օգնեց, որ մարդիկ թեմտիմաց փոքրիկները եւ ծնողները ծանոթանան Թալինին եւ այդ էր, որ մեզի քաչալերեց, որ ավելի վերջորեն հետևինք այս գործին։ Ալեքս արվեստը միակ ոլորտն է, որով զբաղվում եք դուք Ամերիկայում։ Մինչև 4 տարի տարի առաջ ոչ, բայց այս վերջին 4 տարվա ընթացքում տեսանք թե մեր կորձը որքան ազդեցություն ունի մանկներուն վրա եւ բոլորովին սկսա աշխատել Թալինի հետ արվեստով, որ գարնանք հասնել ավելի երեխաներու աշխարհի 4 կողմը։ Շաբաթ շապատ, շապատ, գիրագի, գիգի, գիգի, գի։ Կային և ընկերների համեր ծավատվեց, մանկների համար վարկյան համերտային ծրագիրը, արջերի, հաշշտի, պահմեր, բոլորը հասկեն սարկատել զրված երկչունի և կետերի հետ, մի հարցակային ու միջև հանդիպում կմնա արդա, երբ է կայանալ հաջորդ հանդիպումը։ Ալեքս եւ Կալին բացի այն, որ դուք գործընկերներ եք, դուք նաեւ ամուսիններ եք։ Հիմա փորձենք մի քիչ մեր զրույցի թեման փոխել եւ մտնել ընտանիքի հարկի տակ։ Ինչպես հա։ ձևավորվեց ձեր ընտանիքը։ Լոս Անջելեսում հանդիպեցանք իրարու եւ ամուսնացանք եւ ամուսնարանեն յետքը իմացանք, որ Թալին այսպես դաղանց ունի երկելու եւ մի փորձ կատարեցինք, մի CD արտանակեցինք, անունը 5 փոքրիկ պատիկներ եւ շատ լավ ստացվեց։ Եվ ադգի վերջը իննապերապար մեջտեղ եկավ Թալին դիրընկերները, DVD-ները, CD-ները եւ այդը Լավ աշխատում ենք իրար հետ, լավ աշխատում ենք իրար հետ։ Շատ ժամանակ ենք անցկացնում իրար հետ։ 24 ժամ 7 օր միասին ժամանակ կանցնենք։ Դեք աշխատենք, մյուզիկի վրա գճամփորդենք միասին։ Կարծեմ այդ աշխատանքը շատ կփարելավի անշուշտներ հարաբերությունը եւ արից գուտա որ նոր փորձառություններ ունենանք, Արցախը այցելենք, երկիրներ այցելենք, որ չենք մտածել որ պիտի այցելենք։ Իսկ վեճեր կան ընտանիքի երկի բնակավարում, այսինքն իրար չեք հասկանում, ընդհանուր հայտարի գալու մեջ։ Լավ լավը այն է, որ ես ու Թալինը բոլորին դարբեր դառաններ ունենք եւ բոլորին դարբեր բաներ անում ենք։ Լրացնում ենք իրար։ Ինչ որ ես անում եմ, ինքը չի խանգարում իմ կողից, ես չեմ խանգարում իմ կողից։ Ես ոչ ուզում եմ փեմ բարձանալ երկել, <laughs> ոչ ինքը ուզում է ուրիշ կողից անել։ Անանք որ շատ լավ ամփոփացնում ենք իրար։ Համաձայն եմ։ Մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնենք հայօգնության միությանը եւ փորձենք ճշտել հնարավոր է եւս մեկ անգամ հրավեր ստանանք եւ չմերժեք այդ հրավերը բարձր հատկապես։ Այսինքն շատ-շատ եւ զբոսաշրջիկներ եւ Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները գալով Արցախ, սիրահարվելով Արցախին, անընդհատ մտածում են նաեւ երկրորդ, երրորդ եւ այլ այցերի մասին։ Ինչու՞ չէ, այս մեկ այցը շատ գաճ պիտի լինի, որովհետեւ պետք է վերադառնանք Երևան, որովհետեւ Երևանում ալ համերգներ ունենք մի քանի օրից եւ պետք է պատրաստվենք այդ համերգներուն, բայց իհարկե ուզում ենք վերադառնալ Արցախ եւ ավելի ծանոթանալ Արցախին, դարբեր քաղաքներին, դարբեր շրջաններին։ Այս անգամ գեսոր ունենք, որ ծանոթանանք բայց բավարար չեմ գազել։ Սերևս երկրորդ համերգյանի ետքը արիտ ունենանք իջմա թուրսերը վդին։ Բայց անպայման գվերատա։ Այո, այո, շատ կպապակինք։ Երտայի ես Հայաստան, տեսնեի ես Արարատները, սասունցի թավիթի արցանը։ Երտայի ես Հայաստան, երիտասարդական ծրագրի օրվա սեպտեմբերի 17-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էին ամերիկահայ Ալեքսի Թալինեսոսները։ Զրույցը վարում էր Վարդանի Բաղդասարյանը, միջնային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Հանդիպում։ Thank you.